บุ๊กทูสิบจเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้昨日今日明日เมื่อวานเป็นวันเสาร์昨日は土曜日でしたเมื่อวานผมไปดูหนัง 昨日私は映画館に行きました。หนังน่าสนใจ。映画は面白かったです。วันนี้เป็นวันอาทิตย์。今日は日曜日です。วันนี้ผมไม่ทำงาน。私は今日は働きません。ผมอยู่บ้าน。 私は家にいます。พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์明日は月曜日です。พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีกมาอ明日私รまた働きます。ผมทำงานที่สำนักงานอ私はオフィスで働きます。คนนั้นคือใคร 誰ですかこんなんくピーターピーターですピーターは学生ですこんなんくくらい誰ですかこんなんくマーマルタです มาตาเป็นเลขานุกรานมาร์ตาว่าฮิโชเดสปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์とมาร์ตาว่าทมดัชでสปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตาปีเตอร์ว่ามาร์ตาの友人ですมาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์